Martxoak amasei gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue berrio zarirratiaren albiste eman kezuna. Zortzikoko biri bilgunea semaforo zerregulaturiko biri gurutze bat izango dela azu zirekiko dugu albistegia. Nafar gobernuko sustapen departamentuak jakitera eman duenez, ipar errondako biri bilguneetan enbat berritztapen eginen dira. Zortzikoko biribilgunea esateko semaforo zerregulaturiko biri gurutze gisa birmoldatuko dute. Birmoldatzen lan hauek 2016an hasiko badira ere, aurretiko obra batzuk okupatuko dute ingurua. Hain zuzen Gipuzkoar etorbidetik biribilgunerako irteeran hirugarren bide zidorraren osaketarena bata eta bestearekin trafiko saturazioarekin bukatzea espero da. zuaitzaren eguna atzeratua izan da aurreko larun batean elurra mara mara zebilela altxatu ziren berrio zartarrak landaketarako eguraldia proposena etzelakoan zuaitzaren eguna urrengo larun batera atzeratzea adostu zen. Daniel Cuesta izanen da berriozarko UPN-eren zerrenda burua. UPN-eren herri batzordeko egungo burua aurkeztua izan da urrengo udal hauteskundeetarako UPN-eren zerrenda buru. Alasi jakin arazezuten ostiralean egindako bilkuran. Elena Irigoi bergazkitarrak beste sari bat irabazi du martxoak sortziaren baitan Iruñako udala kantolaturiko Pamplonaen femenino 2005 argazki jaketan bigarren sariarekin eginda Elena Irigoi preludio izeneko bere lanean bigaztetxo ikustarazten dira San Fermineko arropa kaitu namonen etxean jantzen Irigoi laureun eurorekin saritua izan da aldiz Amadio urdianek zazpireun euro poltsikoratu ditu Mujeres izeneko bere obra guztietatik txapeldunen suertatu baita azken honetan bi emakumezkoen aurpegi erdiak ikusten dira edertasun perfektua eta errealitatea irudikatu nahian. Eta astelenero bezala, asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu kirolen atala. Gazteak berriozarko zelaian altxasuren kontra lehiatu ziren iru eta sei galdurik regionalean eskak. Irun txikiren aurka lau eta huts irabazi eta regionaleko mutilak irabazi ere iru eta bi dunezte beren aurkakoa kadete kategorian ataldekoen partida atzeratua izan zen. Betaldekoak aldiz, barainenen jokatu bai, baina emaitza honi gehiagonik lortu ez bederatzi eta lau galdu zuten lagunaken aurkakoa horixek berriozar futbolekarteari dagozkion talde nagusien astebukaerako emaitzak. egunaren lehenengo partean zerua tarteka egongo dela dio gaurko iragarpenak, jarratxalde gau partean aldiz, zerua oskarbi edo odei gutxirekin geldituko da. Goizean goizatze aula eta aldakorra ibiliko da txaldean, egoeki aldetik finkatu eta zakartuko dela. Temperaturei daukionean, maksimoak nahikoa edo unabarmen igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegieri daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eon puntu zorrotzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Thank